Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімімен сіздермен біргеміз бұрынғы сабағымызда банктегі істерге байланысты сөйлемдерге орын беріп сіздермен бөліскен болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса бір киім дүкеніне барып сонда қолданылатын сөйлемдерге орын береміз мақсатымыз қарапайым сөйлемдерді жаттап алып тек соларды қолдану емес әрине сөйлем құру қабілетімізді жетілдіру және түрікше сөз байлығымызды арттыру енді киім дүкенінде қолданылатын кейбір сөйлемдерді мұқият тыңдап қайталағаннан кейін сөйлем құрылымдарын үйренуге тырысайық Bir pantolon almak istiyorum. Bir şalvar algım keledi. Şu ayakkabıların fiyatı ne kadar? Anav ayak kiyiminin bagası kanşa. Vitrindeki eteklere bakabilir miyim? Vitrinadagi beldemşilerge karauga bolama. Gömleğimin rengine uygun kravatınız var mı? көйлегімнің түсіне сәйкес галстугыңыз бар mı? Kızıma bir okul çantası almayı düşünüyorum. Kızıma mektep sömkesi aludu oylayımın. Bu ayakkabıları tamir edebilir misiniz? Мына аяқ киімдерді жөндей аласыз ба? Ардақты тыңдаушылар, түрікше сөйлемдер мен аудармасын тыңдадыңыздар. сіздерді естідіңіздер алынатын нәрсе екі бөлек сөйлем арқылы айтылады біріншісі алмак istiyorum яғни алғым келеді және екіншісі алмайы düşünüyorum яғни алуды ойлаймын жалпы біріншісін алуға нақты шешім бергенде қолданамыз бірақ екінші етістікті алуға ниетті екенімізде алайда нақты шешім бермегенімізде қолданамыз қалған сөйлемдер болса сұрақ түрінде енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын сабақта кездесетін кейбір сөздердің мағынасын үйренейік панталон шалбар Аяққабы – аяқ киім фиат баға Этек – белдемше юбка Гөмлек – көйлек чанта сөмке tamir, жөндеу uygun сәйкес қадірменді тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындаңыздар мәтінді қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар Бір pantolon almak istiyorum. Bir şalvar algım keledi. Şu ayakkabıların fiyatı ne kadar? Анау аяқ кейімнің бағасы қанша? Vitrindeki eteklere bakabilir miyim? витринадағы белдемшелерге қарауға бола ма Gömleğimin rengine uygun kravatınız var mı? көйлегімнің түсіне сәйкес галстугыңыз бар ма Kızıma bir okul çantası almayı düşünüyorum. қызыма мектеп сөмкесі алуды ойлаймын Bu ayakkabıları tamir edebilir misiniz? мына аяқ киімдерді жөндей аласыз ба ардақты радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта жаңа бір тақырыппен сіздермен бірге боламыз кездескенше хошча қалын Түркше үйренеміз